Šta se sada odjednom prebaci? Prvo je Amerika svjetski policajac, pa eto i na tom polju se jaga novi rival. To i prije bilo i oni su zvali to hladnim ratom. Znači, hladni rat znači nemoj ti mene Amerikanac, neće ni tebe Rus. Naćemo neke muslimane, pa ćemo se na njima iživljavati. Pa svaki kolač ne moramo baš popolac cijepati. Negdje možeš dobiti dvije trećine, a negdje možeš dobiti pola kolača. Uglavnom, neće ti kolačića hvaliti, paliti, će uvijek na ovo strano zadovoljstvo. Ovo sada što se dešava, ovo je samo jedna uvertira u velike događaje koji će se desiti. Mi do juče nismo znali da na tom Krimu, poluostrvu, imaju naša braća Tatari. Nismo znali da je Ukrajina, nazvana Ukrajinom zbog veoma plodne i obradive velike površine, koja je poznata po velikom proizvođaču pšenice, šećera i ostali potrebni stvari koje znače čovjeku na ovom na ovom svjetskom životu. Pa sada saznajemo da ima tamo još nešto što je preostalo od naroda koji se pripisio islam, dok je pradjed Stalin od ovoga Putina na tom istom predjelu zagladnio pored toliko plodnih predjela milione ljudi koji se pripisivali Islam. i od te gladi su umirali mi smo čuli kroz razne vidove da je Stalin pobio preko 20 miliona muslimana. Pa eto da znate da je najmanje jedna trećina upravo iz prijedila Ukrajine. Nevjernici su kadarski neprijatelji slavu I to samo potvrđuju. A mi i kada bi pokušali da nam glume mi Allahu i njegovoj knjigi vjerujemo, a nevjerničkim umjetnim osmjesima i lopovskoj politici laži petljani ne smijemo vjerovati. Hoće Rusi da sebi obezbijede nešto, a da drugima kažu kako to ide. Hoće da uđu u Crno more komotno, kako bi se približili svojoj kibli koja se Istanbul zove. I neće i na tom putu spriječiti niko osim Allah subhanahu wa ta'ala i islamska vojska. Ali ovako kako stvari stoje, Turci su samo jaki na jeziku. Evo, pokazali su se i kada je u pitanju Sirija, i kada je u pitanju Palestina i kada su bilo koja ratišta u pitanju svjetskog karaktera gdje se ubijaju muslimani među najvećim munaticima koji su se predstavljali kao dobronamjernicima upravo ima Turaka. A s druge strane ovo je pokazatelj ovim našim komšijama kako to ide. Kako se raspisuje referendum, kako se za 15 dana ocijepi, otkine komad od jedne države i pripoji drugoj. Šta treba na tom referendumu i na tom papiriću da piše za koga, protiv koga, daju drugima lekciju pa je dogovor i bio Allah najbolje zna, sačekaj Dodi da ti ja pokažem kako to ide. Pa ako ja dobro prođem, imat ćeš i moju podršku. Mi se zalažemo i naši ciljevi su islam. Ali onako pravimo presjek da bi nam bilo jasno bolje da mi pokušamo da analiziramo i da nećemo kazati predviđamo jer Allah samo gajb zna, ali možemo da naslutimo jer se vuku nikada ne vjeruje i čoban strada i stado strada, a taj čoban nije baš razoružan, ima bar nekakvu kuburu, ima to, ima kakve tornjake oko sebe, ali često kada vukovi odluče nastrada i čoban i stado. A zamislite onda kada nema čobana, kada nema stada i kada nema ni zahrđali kubura, kako to onda tek lako ide. Zato molim Allaha te barkevo ta'ala da ovi događaji i njima slični otvore i oči i uši srca onima koji se pripisuju islamu, da znaju da je svako dobro i rješenje samo u islamu. Da bez islama ne možemo biti jaki, da bez islama ne možemo biti napredni i da ćemo sa ostavljanjem islamo, islama dobiti samo poniženje i biti predmet iživljavanja naših kadarskih neprijatelja. Gdje su sada Sipa Osa i njihov ministar nesigurnosti? Jesu li se upitali koliko je do sada ravnogoraca ošlo u Ukrajinu? Nije im bio ni ovdje zadatak da pošumljavaju niti da čiste ulice, nego su ošli u Kremlju, ošli su u Ukrajinu da zabilježe kuće Tatara muslimana, da ne bi u toj navali slučajno kakvog Rusa zaklali, pa napravili nacionalnu grešku. Pred očima javnosti, a sjećate se da je samo prije nekoliko mjeseci ukinuta viza između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije puno jasnije zašto je došlo do tog ukidanja viza. Upravo zbog ovih dana i potrebe da se četnici jedni sa drugima solidarišu i da zajedno na preostatak muslimana tamo u tom predjelu napadnu. Zato molim Allaha te wa ta'ala da umet uzima pamet, da uzima ibret i da bude oprezan. Zato Allah kaže, kudu hidrakum, budite oprezni, budite budni, budite svjesni da imate sa vukovima posla. A mi na ovom području ovdje imamo razni vukova, svi su vukovi. I od Zagreba i od Beograda. Samo im je malo naglasak drugačiji. A namjere, ubjeđenja, ciljevi, ni u PDK se ne, ne razilaze. Allah subhanahu wa ta'ala o svemu tome govori. Pa kaže, mora ora je zanune yukatilunekum, hatta jarudukum an dinikum istafa'u. Stalno će vas ubijati. Šta je cilj ubijanja? Da vas od vaše vjere odvrate ako budu mogli. Oni to znaju. Njima to ide od ruke. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ I kada su protiv tebe nevjernici spletkarili, da te zaustavi, da te stave iza rešetaka, ili da te protjeraju ili da te ubiju. Ovo su tri opcije koje se konstantno vrte kod nevjernika. Zatvoriti, ubiti ili protjerati. I zbog toga je nama takva ovdje sudbina na ovim prostorima. Ili nas zatvaraju, ili nas proganjaju, ili nas ubijaju. A mi nikako da pameti dođemo, mi im opet prijateljstvo nudimo i opet sa njima i kumujemo i svoje kćeri dajemo i njihovo smeće svakodnevno u svoje kuće unosimo. I opet kažemo mi smo muslimani i opet Allah subhanahu wa ta'ala spominjemo dobro je što Allaha spominjemo i dobro je što Allaha volimo, ali se postavlja pitanje voli li nas Allah? I je li Allah subhanahu wa ta'ala sa nama zadovoljan? A da bi Allah subhanahu wa ta'ala s nama bio zadovoljan, onda moramo imati šartove ljubavi, moramo imati šartove zadovoljstva, moramo imati šartove pomoći, moramo imati šartove prosperiteta. Evo vidite kako su kola krenula nizu stranu. Ništa ne ide. A šta je problem svemu u tome? Zato što smo od Allahovi uputa, od Allahove upute leđa okrenuli. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ako okrene leđa Kur'anu, njemu je ponižen život. Njemu je tjesan život. U nahšuruhu jomel qijameti a'ma i na sudnjeme danu će takav slijep proživljen biti. Ali rabbi lima hašarteni a'ma o kad kuntu basira, pa će čovjek uvijek nešto pita, a često bez prava pita, pa će reći gospodaru što si ti mene proživio na dunjalu, na onome svijetu slijepim, a ja sam na dunjalu povidio. Pa će reći gospodar, to je zbog toga što si naše ajete ostavljao. Pa si i ti, je i ti si danas zaboravljen. Nemaš više nikakvih prava, nemaš pravo da pitaš, samo sad čekaj šta će te od kazne sretiti. Mi se vraćamo našem serijalu u kome govorimo o, osnovama vjere, u sulu divu, da bi sve ovo prebrodili, da bi ovim dunjalukom kako treba hodili, da bi razumjeli bit naše stvaranja, da bi se za onaj svijet dobro pripremili, da bi na Dunjaluku svakome njegovo pravo dali, da bi znali kakva Allah ima prava kod nas, kakva mi imamo prava kod gospodara, kakva prava robovi imaju kod nas, a kakva imamo mi kod njih, nećemo to znati i nećemo se pravilno postaviti i bit ćemo u onome opisu kako je opisan insan inna kana zalumen džahula, a čovjek je nasilnik i džahil. I onda ako je nasilnik i džahil, kakav je njegov rezultat? Šta on to da radi na Pa on čini zulum i ponaša se neupućen, daleko od uputi Pa zbog toga ako ljudi shvate šta je la ilaha illallah i rade po šatovima la ilaha illallah, onda će dobiti dva dženneta. Džennetu u dunja o džennetu fil ahire. Biće im džennet na ovom svijetu. I ovo sada vidimo na svjetskoj sceni. Kažu u Engleskoj, najviše žene primaju islam. A mi znamo da je na zapadu poredak sljedeći. Prvo je žena, pa je onda čuko, pa je onda dijete, pa je onda nekakav domaćin koji dimije ima već, a za učku nek se sam pobrine. Znači, kao prvo su ženska prava zagarantovana. I to se zovu ženske države gore, gdje žene vode svu politiku. Žena ima veliko pravo, da se dobro razumijemo. I ona je zaštićena u islamu. Ali ona ne može određene stvari raditi. Nije to njen domen. Zato poslanik alaih salatu wasalam kaže la tuflihu l'ummetu mar'a. Neće uspjeti narod. La Neće uspjeti narod koga predvodi žena. Žena može da ide samo iza muža. I zato je kod naših stari ađa nije ađe vodio svoju ženu za ruku. Imao je svoj ponos pa je ta žena išla najmanje deset metara iza njega. Ide rađe naprijed sa svojom, sa svojim hanđarom, krči puteve, a tetka se muče za njih. Ne ide zajedno s njim, sporedno, usporedno, nego ide iza njega. Zašto u tim žen danas europskim i svjetskim državama najviše islam primaju žene? Kad eto kažu da su naše žene zarobljene, da naše žene treba osloboditi. I zato socijalne organizacije na ovim prostorima samo se brinu šta će biti s našom djecom i sa našim ženama, kako njih treba u nekakve kuće spasa odvesti i tamo ih spašavati. A evo vidimo da Europa nam drugačije kaže da tamo žene svoja prava ne traže u kućama spasa, nego traže u islamu. Pa zašto najviše žene primaju islam? Pa zašto najviše intelektualci primaju islam? Pa zašto najviše ugledni ljudi primaju islam? Pa upravo zbog toga što su vidjeli, sa znanjem su sebi dokazali i dobro se ubijedili da nema sreće i prosperiteta na ovome svijetu, a da ne govorimo onda za onaj svijet, osim ako se čovjek drži islama. Pa dobro, mi znamo da na tom istom zapadu ima preko 50 miliona ljudi koji se pripisuju islamu. Međutim, ti 50 miliona ljudi, nažalost, osim malog broja, su ružni ambasador islama gore. Ali pored svega toga, svakodnevno čujemo imaju zvanični podaci, a puno se toga i krije, da se masovno u Europi islam prima. Zbog čega? Zato što ljudi hoće sreću na ovome svijetu prije onoga svijeta. Pa zbog toga je la ilaha illallah ključ svakog dobra. La ilaha illallah rješava ljude tjegoba, la ilaha illallah, rješava ljude lažnih božanstava, la ilaha illallah, rješava ljude mina i mraka, izvodi na svjetlo Allahu tabareke wa ta'ala dozvolom. Pa smo kazali da la ilaha illallah ima svoje šartove. Kao što i drugi ibadeti i drugi principi imaju svoje uvjete. Pa smo kazali da je prvi šat la ilaha znanje. Da sa znanjem upoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mi moramo shvatiti da Allah subhanahu wa ta'ala se predstavio u Kur'anu i sunnetu. I tu ga moramo upoznati. I to se sve jednom riječu zove ilum. A proučavamo koga? proučavamo onoga koji je za sebe kazao da je El Alim. Da sve zna. Ti ćeš potrošiti sav svoj život i zvaćeš se ili veli, ili Palim ili nekakav Alim. Sve je to opet ograničenog karaktera. Ali nikada se neće zvati El Alim, onaj koji sve zna, pa je tebi Allah naredio imperativom ikra bismi Uči, proučavaj onoga koji sve zna. Proučavaj ga. Kako bi znao lijepa imena i savršena svojstva svoga gospodara. Kako bi znao šta je to rečeno sa jednom rečenicom La ilaha illallah Rasulullah. Draga moja braćo, šta rješavamo sa znanjem? Pa rješavamo ono što satre ljude. A to je šek. To su predrasude. Kaže Ibn Khayyim rahmetullahi alejhi da šeitan pogleda u ljudska srca. Pa kaže, gleda kako je stanje kod njih. Pa gleda jesu li ta srca sklona predrasudama sumnjama. Pa ako ocijeni Iblis da je srce sklono sumnjama, predrasudama, onda ga satre sa te strane. Pa je upravo imu znanje o Allahu Đalešanu, znanje o Kitabu, znanje o melekima, znanje o poslanicima, znanje o sudnjeme danu, znanje o životu i smrti, lijek da se čovjek oslobodi svi predrasuda koje će ga slamati. Pa zbog toga često navodimo primjer kako ljudi zbog neznanja su otvorili sebi velike rupe predrasuda. Pa ćemo naći ljude koji klanjaju, a u isto vrijeme zaštitu kod sihrbaza traže vjeruju da on može zaštititi i da on može nauditi, a ne osanjaju se na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ćeš vidjeti danas mnoge ljude koji se pripisivaju islamu, da u svojim autima nose tespi. Ovo nije samo znak prepoznavanja, nego je ovo znak određeni šubuhata. Zašto ljudi kada dodaju tespi, zašto da nekako, onako, sa nekim strahopoštovanjem dodaju? Zato što smatraju mnogi da taj tespi je nešto sveto. Da taj stroj, ta brojnica, da je to nešto sveto. Jeste, sveto je tespi. Znači, subhanan sam obred, sam vid, sam ibadet koji se zove tespih, slaviti Allaha Đelešanu, to je sveta stvar. I zato mi slavimo Allaha Đelešanu, bukrata asila asira, i od jutra do navečer. U namazu na ruku šta kažemo, subhana rabbil azim, slavimo Allaha višenu a na seždi kažemo subhane rabbil a'la, neka je slavljen uzvišeni naš gospodar. Ali sam ovaj aparat ili ovaj stroj, njega nemamo u praksi Resula sallallahu alaihi ve niti u praksi prve tri generacije. Pa otkud se on ubacio unutra? Zato što su ljudi posumnjali da Allah nešanu, im neće sve da oni ako ne budu imali kakava para za brojanje, da će Allah subhanahu wa ta'ala ima da im neće sve podbrojati koliko puta Allah spomenuo. Allah subhanahu wa ta'ala mi rekao smo za njega da je Al-Habija, da je o svemu obaviješten. As-Sami'a, sve čuje Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Basir, sve vidi, Al-Raqib, nad svim nagleda, El Alim, sve zna. Pa zbog ti predrasuda ljudi su rekli svaki slučaj da ja imam kakvu zbrojilicu, da ja to prebrojim. Pa su tako zbog tih šubuhata ljudi mnoge badete izmislili. Pa kada je pao hilafet i ta se novotarija do dan danas provlači. A zašto se provlači? Zašto ljudi džubom, opet klanjaju podne. Kako to da mi nismo na čistac? Šta je to sada? Pa klanjamo podne, mi ne klanjamo, alhamdulillah, mi je poslanika, ali salatu wasalam, slijedimo. Ali kažemo, mnogi ljudi u našem okruženju i oni koji su islam donijeli nama nove prostore, ne možeš ti danas ovoga dana u petak naći u Turskoj Turčina, osim da klanjaju džumu i podne. Veli za svaki slučaj sumnja miskin. Ako mi Allah ne primi džumu, onda će mi primiti podne. Nek se nađe. Pa je zato kažemo, znanje otklanja sve predrasude. I onda kada šeta vidi kod čovjeka da je on sklon ovim predrasudama, šubuhatima, onda mu priđe sa te strane. Pa čovjek klanja i badeti. I onda kada neko ode i pogine na Allahom putu, kaže samo da nije otišao, ne bi poginuo. Ili kad mu neko iz njegove kuće pogine, onda on kaže gospodaru, jesi li ti imao nekoga drugog da uzmeš na Što si mi uzao moje dijete? A klanja. Ili kaže, niko se otuda nije vratio, a klanja. Ili kaže, kada vidi kršćansko groblje, ili kada vide kršćane ili židove kako čine širka Allahu Đalešanuhu, onda kaže Allah samo zna čije će Allah prijemiti. Ovo su sve predrasude. Ovo nije jakin. A upravo drugi šart la ilaha illallah jeste ubjeđenje. Ti moraš biti ubijeđen da sto ti, nisi iluzija. Moraš biti ubijeđen da je ovo dunjalu. To nije iluzija. Moraš biti ubijeđen da imaš dva oka. I tako, analogno tome, gledaj stvari. E isto tako moraš biti ubijeđen u Allaha ta'ala. Moraš biti ubijeđen da je sa la ilaha svako dobro. Moraš biti ubijeđen da je samo Allah priznao islam. Ništa drugo. Moraš biti ubijeđen da je Muhammed sallallahu alaihi bio na onome svijetu i vratio se da je Uzeir bio sto godina u ovome svijetu i vratio se. Da su ashabu Kef bili 309 godina i vratili se otuda. Kad se vratili više novac nije isti. Pala valuta skroz. Promijenila se. A ne treba se vraćati. Što se ti ne vratiš ponovo maternicu ili ja ili peti ili deseti. Zato što se u nikvec ne vozi. Ide se naprijed. Tako je Allah odredio. La tebdile fi halqillah. I nema promjene u Allahovom sistemu. To je Allah tako naredio. Allah ti je kadaski odredio da dišeš plućma, nije da dišeš uhom. I o tome ne smiješ sada polemisati. A zašto polemišeš? Zato što te je šeitan i vidio da ti, što se tiče znanja, ništa ne znaš. Ili znaš jako malo što nije zavidno. Pa u tom pogledu ličimo onda na kršćane. Za koje Allah Đalešanu kaže vola balim, da oni ništa ne znaju. A šta oni to ne znaju? Pa oni ne znaju, braćo, kako im se Bog zove. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا Nisu ubili Isa alaih sallam sa jaqinom, to jeste židovi ga nisu ubili. وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُ Ali njima se Bel Allah Allahu Allah ga uzdigao sebi. Vama kateluhu jakina. I nisu ga sigurno ubili. Vama kateluhu, vama solebuhu. Volaki šubiha lahu. Niti su ga ubili, niti su ga razapeli. Nego im se šubha desila. Sumnjaju. Nisu načisto. I zbog toga im je jedne godine Isa Bog, a jedne godine Boži sin, a jedne godine Farih od trojstvo i tome slično a mi moramo biti ubijeđeni da je Isa ali wasalam poslanik. On je to sam kazao. Inni abdullah. Ja sam Allahov rob. Atani al kitab. Dao mi je knjigu. Uođale mi nebija. I učinio me poslanikom, ne Bogom. Uođale mi mubareke ejnema kuntu i učinio me beričetom gdje god bio, u ausani bi zakati, u ausani bi u zekati, haja, i naredio mi namaz, ne posipanje nekakvom vodicom i opraštanjem grijeha, nego namaz i zekat, dok sam god živ. Obadan bi ti i da budem pokora svojoj majci, ne spominje oca. Sve precizno. I mi tako sa jepinom vjerujemo. I zbog toga drugi šat la ilaha illallah koji će doći sa znanjem jeste da budemo ubijeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo ubijeđeni u džennet sjećam se još u ratu ovako nekim ljudima kada se dobro zagruha i ove naše kadarske ovi naši kadarski vukovi nisu štedili onda se ljudi uspaniče pa hajde da smiriš ljude, kažeš mu, strpi se, smiri se, ako se šta desi, inšallah šehid na Allahovom putu, pa je bilo oni koji su govorili, puti ti da ja imam troje djece ili ili manje od toga. Zašto ovako ljudi kažu? Zato što onaj svijet sa jakinom ne vjeruje. Allah je nama naredio, wa'bud rabbeke hatta je'tijek jakin, obožavaj Allaha, kako? Sa sumnjama, je tako? pa ti ništa nije jasno. Ne. Obožavaj Allaha ubjedljivo, sa ubjeđenjem i dokle, dok ti ne dođe jekin. Ovo Sofije tumače, dok ti ne dođe nekakav ilham. I onda ti više ne klanjaš, ne postiš, samo ova sirotinja klanja ne posti, a ti ideš sa Hidrom, ideš sa Daudom, ali selam, ideš u džennet, ideš, samo ne ideš u džennet po njom rivajetu. Ne, ne, ovdje kada se kaže وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِ فِي obožavaj Allaha dok ti smrt ne dođe. Jer tada čovjek više ne sumnja da je umro. Ne kaže, možda će opet na ručak svoje mlade. Neš više na ovaj dunjalu i neš se više vratiti na ovaj dunjalu. Dobit će čovjek ubjeđenje kada vidi smrt, kada vidi velika smrti, neće više sumnjati da, da se nešto nije pričilo. I zato ste vidjeli uglavnom smrtnici, kad se zagleda u jedan čošak, Džaba ti vičeš, mehaga, mehaga, evo, treba evo čorba gotova, trahane ima, da srkneš, ne može više mehaga, gotovo je. Teslim dušu, vidio je meleka smrti, koji je ozbiljan. Zato, draga moja braćo, jeklin je velika stvar, pa ćemo sa znanjem dobiti jeklin uz Allahu, te ta'ala, pomoć. A šta znači jeklin? To znači da ćemo obožavati Allaha Đalešanuhu i nećemo sumnjati. Pa Allah kada opisiva one ljude koji imaju jakin. Govori odmah na početku sure Al-Baqara, Al-Islamim, Zalika kitabu La Raibati, Hudan lil-Muttaqin, Alladine yu'minuna bil-Ghaibi. Al-Islamim, ovo je, knjiga u koju nema sumnje. I ovo je dokaz protiv šija da su nevjernici. Oni sumnjaju u Kur'an. Pa i mnogi ljudi koji se povode za njima. Pa danas imaš ljudi, nudiš mu prevod Kur'ana. Ili mu kažeš, evo ti Kur'an na arapskom jeziku. Pa imamo ljudi koji ne uznaju slatko. Kažu, ne znam ja, to je nešto vaše. To nije nešto. Da on ima znanje, ne bi mu se desilo ko onome svešteniku da popali Biblija, a mislio da je popalio Kur'ane. Ko ima znanje, lako će pročitati u tom Kur'anu, ima 114 sureta, da ne hvali koji je harf. Biće mu jasno, a ako ne zna, naće prvog harfiza na prvoj krvini i pitati ga Boga, pogledaj šta je s ovim kitabom, ili ovo Allahov govor, ili ovdje ima nešto da fali, ili ima nešto da da je dodato. Pa zbog toga Odmah s početka nas Kur'ana Allah Đelešanu upućuje da mi imamo knjigu u koju nema sumnje i ona je uputa oni Onima koji vjeruju u onaj svijet. Koji vjeruju u onaj svijet i nemaju sumnje u pogledu onoga svijeta. I zato kada riješiš pitanje sumnje u onaj svijet, onda ćeš brzo ići prema Onda će ti biti Zadržavanje da šaku datula pojedeš. Kao što se desilo Havu na Bedru. Kome je poslanik je sram, se obraća i njemu i drugima i kaže sad prožurite. Sad krenite prema džennetu. Pa nam kaže o Allahu poslaniće. Kaže, džennet, širina koliko između nebesa i zemlje. Jeste, kaže, džennet. Samo da pogine i kaže, jeste, samo da pogineš i Pa je izvadio iz svog rushaka jednu šaku datula i nešto problemno. I govorio behim, behim. Ovo ne može jedan teđi prevesti. I to ostaje behim, behim. A onda je kazao, la ištu hatta ekul hati tamarat, la kanet hajati tawile, bimano A onda je kazao, kada bi ja živio da pojedem u šaku datula, pa moj bi se život odulio. Bacio datule, otišao među nevjernike i borio se i dobio ono što je tražio, a imao je ubjeđenje da je to istina. I nije u to sumnjao i zato su mnogi umirali od ashaba i veliki ljudi kroz historiju i govorili pustu u Rabbil Kabe. Evo, triumfujem gospodara Pa i danas kada usporedimo lica šehida i lica izdajnika i nevjernika, Šetane bejnehum, to ne može se nikako porediti. Ovi su blistavi, u amel nadine bijabat vuđuhum, da fi rahmetillahum fiha halidun, jer oni čija su lica blistava, oni će u Allahu i milosti zauvijek ostati. U amel nadine svrdat vuđuhum, a oni, oni čija su lica pocrnila, pa opisiva i crna lica i blistava lica. Pa su to nama i šareti i na dunjaluku. Kada vidiš čovjeka da je sad po crnom, nije on vada mogao samo duhana po Nego je on pocrnuo od mnoštva griješenja. Pa je pocrnilo prvo njegovo srce. A onda se to odrazilo i na njegovo lice, i na njegovo tijelo, a oni čija su srca čista i čuvaju i od grijeha, ta blistavo se odražava i na njihova lica. Pa zato Allah Đelešanu kada govori o jepinu, a puno se u Kur'anu govori o jepinu i o sunnetu Rasula sallallahu alaihi a ovo je jako bitan šak la ilaha i da ljudi nemaju ovih predrasuda, onda bi vidjeli kako se ljudi ovoga dina drži. Da ljudi imaju ubjeđenje da se treba Allahov sistem sprovesti na zemlji, ne bi druge ideologije zagovarali, nego oni sumnjaju u trijumf Islama. Oni misle kako je Islam opasan, oni ga studirali, učili i dobili velika zvanja i dalje sumnjaju. Pa mnogi nisu ubijeđeni da je Tito u Mnogi mu još uvijek je asine uči. Mnogi ljudi su puni razni akajinskih predrasuda, pa je zato naša ulema da im se Allah I one koji su živi sačuvaju, i one koji su zarobljeni oslobodi. Postavili uslove na osnovu znanja da bi olakšali umetu da čovjek zna ima li la ilaha illallah kod sebe ili je obmanjen. Ima samo zaam Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Zar ti nisi vidio one koji su obmanjeni da vjeruju ono što je tebi Muhammede objavljeno i ono što je prije tebe objavljeno oni hoće da im se sudi pre šeitanom. Oni neće šerijat, oni neće Allahu blagodat. Oni neće Kur'an. Kao što je to bilo u paganskoj doba. A hoće šeitan da ju vede u najdublju zabludu. Da imaju ubjeđenje da je ovo put i da ovim putem svi 7 milijardi moraju krenuti. Ne bi nikada zabludu sa svojih usta kazao nego bi samo govorio recite la ilaha illallah tuflihu. Recite la ilaha illallah bit ćete spašeni. Pa kada je Resul sallallahu alaihi okupio svoje najbliže i kazao im ovo, onda je njegov amiđa počeo da papagajiše. Kaže, tebet jeda, obi jeumin na fihi. Nek si kaže, prokle ti, misleći na poslanika alaihi sallam, i na dan u kome si nas okupio, a on je okupio i prvo ispitiva da vidi kod njih kakav oni imaju odnos prema njemu. Uvažavaju oni njega. Šta on njima znači? Pa im kaže, kada bi vam ja kazao, evo sa iza ovoga brda se sprema vojska, hoće vas napasti, bili vi meni povjerovali? Kažu svakako. Inneke indena sadikun amin, kako da ne bi, kad si nama povjedljivi i iskreni. Pa kaže, inni Rasulullahi ilaikum, ja sam Allahov poslanik, vama poslan. <clears throat> Recite la ilaha illallah tuflihu. Kažite la ilaha illallah, bit ćete spašeni. Pa je prepogajisao Ebu Leheb. Pa je Allah objavio tebet jeda Ebi Allah ga proklinje i tim proklestvom je on ostao još 12 godina da živi i bit će prokleten do sudnjega dana i nikad neće u džennet zaviriti, iako je Amidža Rasula sallallahu alaihi ne bio, a da je samo bila poenta u tome da se kaže la ilaha illallah. Nema sumnje, s Jahinom vjerujemo da bi prvi Ebu Leher kazao, a u tome ga onda ostali mušici neke slijedili. Znali su da to ima nešto Znali ste da to imaju šartovi, kad se to kaže, onda se zato živi i zato umire. I sa tim se biva proživljen. I sa tim se onda ide u džennet. Takulu kao li hada ostavila li u reku festavfiruhu. Innehu kana lafara festavfiruhu. Alhamdulillahi rabbil الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الله جل شانه كذا قبري ويقين kaže ovako i to u društvenoj suri koja govori o mnogim propisima a između ostalog i o najvećem ibadetu koji se džihad zove. Pa kaže uzvišeni innama muminuna alladine amanu billahi wa rasulih ثم لم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون zaista su mu'mini zaista su vjernici oni koji vjeruju Allaha i njegova poslanika i ne sumnjaju ne a onda Allah objašnjava zašto oni ne sumnjaju ili nam kaže šta je dokaz pa kod nema sumnje a mi kažemo da imamo jekin a suprotno jakinu je šta? Šek, rej, sumnja. Pa Allah kaže za vjernika, pravog vjernika, a nema vjernik nego jedna vrsta. Nema krivi pravi vjernik. Ali eto zbog našeg bosanskog krnjavog jezika mi kažemo pravi vjernici. Imaju samo vjernici i nevjernici. Pa Allah kaže innamal minune alladina amanu Allah kaže u obliku tehida zaista vjernici su oni koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika. To melem I ne sumnjaju. Šta rade onda? Pa imaju jekin. Kako ćemo znati da neko ima jekin? Pa Allah o tome kaže. Bolje se na Allahovom putu, svojim imecima i svojim životima, u lajke u Oni su iskreni. Pa ne, kažu ne, opasno je. Pa Mahmud kaže, Ko se bori u Siriji, niti je to borba na Allahovom putu, niti je to šehadet na Allahovom putu. E, moje Mahmute, gdje ti i šta se to s tobom desilo? Bio si poznat, muhadis sa ovim prostorima, a danas ni tako mi Allaha ništa jasno nije. Izgleda te je dobro šeitan izanalizirao i vidio da ti imaš puno predrasuda, nisi te hadise kako treba dobro proučavao, pa si u dobre prilike otvorio, pa ti danas ništa nije jasno. Do juče si bio emir sedme muslimanske brigade i u tebi se i od tebe se puno očekivalo, a danas ti ništa jasno nije. Nego si postao ružan primjer ljudima koji te znaju po dobru, a to je kada se ubjeđenje nema. Zato molimo Allaha te bareke ta'ala da se jakinom vjerujemo i da sumnji nikako mjesta ne dajemo. To su oni koji se bore na Allahom putu, svojim imecima i svojim životima. Oni su, oni su iskreni. Pa onoliko koliko se zalaže za Bogu, a čija, draga moja braćo, je najopširniji pojam žrtve na Allahom putu. On je opširniji od samog o od samog onoga susreta znači fizičkog sa nevjernicima. Džihad je sve ono što je zalaganje da se uspostavi red na zemlji. A najveći vid džihada je da odeš nepravednom vladaru i da mu kažeš riječ istine, nakon toga budeš pogubljen. Ali mnogi su segmenti džihada i biti dobročinitelj svojim roditeljima je veliki džihad. I saburati u ovome vremenu je isto tako džihad na lavom putu. Doći u džamiju i čekivati namaz jer ima To je isto jedan segment od džihada. Liječiti bolesne, ranjenike i pomagati Bogu na Allahovom putu. Sve su to džihad. Kazati riječi istine i zato Allah Đelešanuhu kada nama kaže kako ćemo se boriti protiv sredstava dezinformisanja, neinformisanja i sredstava manipulacije nad ljudima kažu ođahidhum bihi džihadem kebira. Bori se protiv njih velikim džihadom, to nazvao velikim džihadom. Bori se sa Kur'anom i to nazvao velikim džihadom. Reci riječi istine svima onima koji lažu i petljaju, da istina bude vidljiva, a da laž bude potučena. Pa onoliko koliko se zalažiš i trudiš da se držiš Islama i da se zalažeš za Islam, i sve ono što nosi Islam sa sebom, toliko nama pokazuješ ili toliko mi tebi pokazujemo da se radi o objeđenju. Koliko dijeliš na Allahovom putu, to je dokaz za tebe ili protiv tebe. Koliko si ubijeđen da ćeš tamo požeti. Innema tuofauna užurakum jeumel qiyame. Ako si ubijeđen da su plaće tamo na ovome svijetu i recite narodu da mi ne radimo džabe, da smo mi za ovo plaćeni i da smo mi u to ubijeđeni i da će nas Allah Đelešanu nagraditi, on to kaže. Po imenama tu fauna u džudakum jomel tijame. Vi ćete dobiti isplatu na onome svijetu. Tu ne može advokat zakazati. Tu se ne mogu papiri zamotati, sakriti. Tu će svako svoje pravo dobiti. A šta su plate na onome svijetu? Femen nam anil nari. Wa udhila al džennete faqad pas. Pa koga Allah sačuva vatre, a uvede ga u džemlje, taj je triumfovao. dunja illa gurur. A život na ovome svijetu je samo vadljivo naslađivanje. Pa sad možemo sebe testirati i svakodnevno sebi pitanja postavljati. Ima li prostora sumnje? Da nas nije slučajno šetan izanalizirao pa nam na ta vrata pokucao, pa nam odgovorimo znanjem, a znanje će nadomjestiti ubjeđenje, pa ćemo biti ubjeđeni da je ovo istina od Allaha subhanahu wa ta'ala i da ne može ova istina biti osim potpomognuta i onda se nećemo dvoumiti hoćemo li biti opredijeljeni ili ćemo još uvijek biti rezervisani. Pa onda nećemo bolovati od kompleksa manje vrijednosti. Ako pustim bradu, šta će mi svijet kazati? ako lače potkratim, kakve će mi nadimak dati, ako se opredijelim i po islamu budem živio, šta će sa mnom biti? Ako budeš ubijeđen, onda ti ništa naškoditi ne može. Zato kaže Resul sallallahu alaihi wa i sa ovim hadisom ćemo završiti ovu našu kutbu Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, a hadis je kod muslima, kod Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da je Resul sallallahu alaihi ve sellem kazao, ašhadu en la ilaha illa Allah, wa anni Rasulullah. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, wa anni Rasulullah, a da sam ja, to jeste Allahu poslanik, poslanik od Allaha Đalešanu, la jelka Allahe bihima abdun, neće sa ovim svjedočanstvima rob susreti svoja gospodara gajru šakim fihima, susreti Allaha Đelešanuhu, a nema nikakve sumnje, nego samo ima jeklim illa dehala džennet, a da neće biti uveden u džennet. Znači, onaj ko svjedoči da je Allah gospoda, i ko svjedoči da je Resul sallallahu alaihi ve poslanik, i tako sretne gospodara, nema nikakvih predrasuda u to. Sigurno će ga Allah Đelešanu uvesti u džennet pa molim Allaha tebareke wa ta'ala da nas sačuva od predrasuda u akidi, da nas sačuva od predrasuda u fiku, da nas sačuva od predrasuda u ahlaku, da nas sačuva od predrasuda u međusobnim odnosima, da nas sačuva svakog vida, šekova i rejbova, sumnji i predrasuda, da nam učini naše srce prekvadenim jakinom, velikim ubjeđenjem, da smo ubijeđeni u sve ono što je rekao Allah, i rekao njegov poslanik, šta su kazali za onaj svijet, šta će biti i šta je bilo, da u to čvrsto vjerujemo i da čekamo čvrsto susret sa našim gospodarom i da smo ubijeđeni, ako robovi gospodara budemo, da će nam se Allah smilovati i da će nas u džennet umesti. Molim Allaha te wa ta'ala da podigne zastavu Islama diljem Dunjaluka, da se uspostavi pravda na Dunjaluku, da svako dobije svoje pravo. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da pomogne najbolje sinove ovoga ummeta, a to su oni koji nimalo ne sumnjaju i koji se na Allahovom putu bore svojim imecima i svojim životima. Allah zadnji kaže da su oni iskreni. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da se ovaj narod probudi i da se dinu vrati i da se kitaba prihvati i da se sunnetom ukrasi i da zastavu Islama nikada ne spusta na zemlju.